Eta igan den eskandalo bat eta arazun gitin, igan azauaen hamalauan CNN Amerikarkatiak dokumental bat jakatsidum. Dokumentalin agertzen dira migrante sumait salduik ehunka euroen truk eh, esklabu merkatu batetan Libian. Usutan mugatzaileak edo pasatzaileak dutie salzen, migrantek espetia eski xorjik egin behen, egin behen, pasatzaileak delaik ilegalki mugatzaileak dutien bertsonak, hoi balin ba basinakien. Migrante hoik salduk dia usutan entrepresetean edo laboantxan lan egiteko. Informazio munduko utzulia egindu eta ere andana sortu dutu munduko hainbat hietan manifestazioniak agitu dia limbiako ambasaren aintzinean politikaen aldetik edo politikaien aldetik ebai, nazio batuen erakundiak adibidez, gizartiaen konsientziaen aurkako eraso bat bezala kalifikatu du, Europar bat arsunak aldiz errandu informazioan hau lotxagarria zela. Macron hankez, aldiz parka be aldetik izendatu, e, du hau gizartien kontrako krimen bat bezala. Bena arazua da heben, guai, uh, eh, erakunde ok eta politikaiek o, erraiten die uh, ez dela eta hoi uh, eh, istonatuik balira bezala. Bena arazua da giza eskubiden elkartek aspalditik salhatzen zutiera esklabuen merkatu hoik. Gobernu kanpoko erakunden ABA politikaiak bai eta nazioarteko antolakundiak jakinin zien de dira hilabete sumait emaiten aibetia hunen berri. Adibidez, aurtenko apilan hot sortzi hilabete CNN bideoa beno lehen migrazioen aldeko nazioarteko erakundiak OIM izenekoak aipatzen zian jadanik esklabuen merkatu hau Libian txosten baten bidez. Setemez ebai, Medezen San Frontier elkartiak egoera hau salhatu zian aipatu gabe beste erakunde hanis amnisti internazional bezala. Gobernu kanpoko erakundeek o salhatzen die egoera hau politikaien gatik igaiten dela eta surtut Europak jamaiten dian politiken gatik. Egia da Europako bat laguntza edo bat laguntzai esker dutie pasatzaileen eh, pasatzaileak itxasuntzi edo pasatzaileen itxasuntziak ekuatzen. Hoi egitekun hainbat migrante blokatuik egoiten dira Libian eta itxasuen igaitien debekatzia arazoa lekuz kambiatzia baizik ezpeitu egiten. Nazio batuen erakundia edo onuak e, Europan jamanik den politika engatik dela salhatu du eta ez na gobernu kanpoko erakundiak baizik ez. Europar bat harzuna eta Libia kooperazio inumano batean da migranten helzien ekuatzeko hen ustez. Bon, prefosta Europar bat arzuna ez da zuzenki esklabu eh, merkatu honen kausa. Bena, jamaiten dutin politikak eta norabidiak egoera laguntziaz gain, txartzen edo laguntziaen ordez txartzen du. Hilabete sumait, e, Europa hortaz jakinin dela, bena ez du ekuatu, be mugetako politika hunentako, Eta ze agituko da bai, be Afrikan botzumait altsatzen dira bertako politikaien arduraren txalhatzeko, egaitez adibidez bizitzeko kondizioen ehobea guak balin bazutien gentik ez zela migrazio beharrik jola sendituko. Estatu zumaite, bai da nik elkibidiak proposatu dutu, adibidez juandak, preso edo bai, eh, Euh, hoita hamar mila, presodien hoita hamar mila migrantei batzari egiteko prest dela jakina zidum. Afera hau jakusten du gaizak ez dira morala baten gatik edo bena presione soziala gatik. Hilabetez ez da dauze egin, bena publiko zabala jakinin eserik delaik dokumental baten bidez Oek ordin hoi baizik ez du aipatzen. Hau janjus, izaten ahal informazio, ba, informazio bat ezpeita aski reakzionien sortzeko, bena informazioen hunen ekarteko maneak importantzia hartzen behitum. Haudera ez dakit entzun duzien, bena de duek aslehuntan jakina zidu, envoie spezial eta kas investigazion emankizunen aintzinkuntiak eguneko lautan hogei ez tipituko sutila, horrek epei aburin emankizun hoien dejagertzia eraginen dina, eta hainbat kasetalai xalhatzen aidea momentu huntan jabaki hau, eraitez demokrazia e salantzan ezarri dira ho, e sarten dira holako emankizunak kontrapisu bat egiten behitie. Eta pentsa geoguta horako emankizun gutiago balin badia nula elkiko dia libiiko esklabuen historia hoik. Oitazteko, eh? Sortzi hilabete beno habo uh, eh, gobernizkampoko erakundeak. Abisatzen ziela edo salhatzen ziela eh, esklabuen merkatu hau libian eta telebistan igan ondotik baizik ez da aipatzen mundu osuan.